İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Varol Ünel. Ben Akif Burak Aktar. Evet bu akşam kayyum olarak biz atandık. <laughs> Zamanlar değişik. e, ee, Altuğ ve Mahir burada değiller. Güven Hoca gerçi yörüngeden bağlanacak ama e, Berhem onu bağlamaya çalışıyor. Biz sazı biz alalım dedik. Ufak bir teknik evet. var. Bağlandık, bağlanamadık derken e, programı açmış olalım. Evet tabii ki. Tabii e, ki. Bu akşam Sam Shepard e, Sam Shepard e, anısına bir program tasarlamıştı e, Güven Hoca. <laughs> Evet Sam Shepard'la Bob Dylan ilişkisi arada Patti Smith'in de olduğu böyle çok hoş anekdotlarla dolu bir program e, hazırladı Güven. Biz de burada şey olarak stüdyoda ona destek olacağız açıkçası. Yoksa ben kendi adıma söyleyeyim Sam Shepard <laughs> uzmanı değilim. Bob Dylan hiç değilim. Hele onların <laughs> güzellere biraderler ve Mahir'den sonra onların yanında lafımız bile edilmez. Sam Shepard geçtiğimiz günlerde e, kaybettiğimiz, e, kaybettiğimiz. ünlü bir senaryo yazarı, e, aktör, işte çok marifetli bir sanatçı. Evet, evet. o dönemin o e, döneme sanatçılarının çoğunda olduğu gibi e, birçok e, alanda e, hünerini göstermiş, kanıtlamış önemli bir isim. E, benim bildiğim kadarıyla da e, Bob Dylan'la yolları 70'lerin ortasında kesişiyor. Özellikle iki haftadır Zamanlar Değişirken'in e, masaya yatırdığı e, Rolling Thunder Revue yılları. Doğru. E, biliyorsunuz Bob Dylan daha önce 60'ların e, sonunda e, işte İngiltere turnesine çıkarken e, D.A. Pennebaker'la beraber bir e, filme de imza atıyordu. Don't Look Back ismindeki film. E, bir, bir anlamıyla e, Bob Dylan'ın sinema ile olan e, ilgisini de e, nasıl diyelim e, pratiğe çevirme çabaları e, o turne boyunca e, çekilen e, görüntülerden e, bir film ortaya çıkıyordu. Aynı film fikrini 1975 yılında Rolling Thunder e, Revue turnesine de taşımak istiyor Dylan ve o filmi kaleme alması için e, Sam Shepard'la anlaşıyorlar. Evet az buz da bir turne değil 57 konserlik değil mi? Böyle çok da uzun bir döneme yayılan e, böyle çılgın bir dönem aslında. Evet geçen hafta Eh, geçen hafta e, ile ilgili anekdotu aktarmadan önce sözü nihayet evet e, <laughs> yörüngeden bağlanan yörüngeden bağlanan. Güven Hoca'ya bırakalım. Evet hocam iyi akşamlar. Merhaba, merhaba, iyi akşamlar. E, herkese de merhabalar. E, stüdyoda Allah'tan e, bir saat önceden komşumuz e, <laughs> Begizli'nin Vaval Üneli ile bir saat sonradan komşumuz Sarhoş Atlar zamanının Akif Bırakatları vardı. Yardıma geldiler sağ olsunlar. Teknik bir arızadan dolayı ben e, olan biteni duyduğum halde bir türlü benim sesim oraya erişmediği için e, bağlanamıyordum. Sağ olun siz programı Yok. açmış oldunuz. Hocam hiç merak etme emin ellerde program her zaman. Ama tabii böyle bir teknik arızayı öngöremediğimiz için e, hafif kontrpiyede kaldığımızı da ifade edelim. Evet bir yandan böyle parmak ucuyla playlisti açmaya çalışıyoruz. Bir yandan konuşmayı sürdürmeye çalışıyoruz. Burada biz de küçük bir şey yaşadık yani böyle boncuk boncuk terledik ne yalan söyleyeyim. Evet teşekkür ederiz. E, eksik olmayın. Ee, siz de söylediniz programın diğer ortakları Altı Güzeldere ve Mahir Ilgaz bugün yoklar onlar stüdyoda oluyorlar ama ikisi de yurt dışında bir takım egzotik yerlerdeler. <laughs> e, tatil yapmayan nöbetçi eleman olarak ben karşınızdayım demek istedim ama ben de bağlanamadım. İşte her neyse ee, biz son iki hafta e, Rolling Thunder Review turnesinin e, kayıtlarını çaldık. Aslında bu kayıtları çalmaya başladığımızda ben doğrusu Sam Shepard'ın e, çok hasta olduğunu filan bilmiyordum. E, bir şekilde böyle kötü bir tesadüf oldu diyelim. E, biz bu kayıtları çalmaya başladıktan sonra e, Sam Shepard'ın ölüm haberi geldi. E, fakat e, öyle de olunca Sam Shepard'ın Bob Dylan'la aslında uzun e, yıllar sürmüş bir arkadaşlığı ve işbirliği de olduğunu da göz önüne alarak bir Sam Shepard Bob Dylan anma programı yapalım dedik sizin de anlattığınız üzere. Ee, Sam Shepard bu ALS denilen nörojeneratif bir e, hastalıktan muzdaripmiş. etmiş ee, yani dostlar başından uzak çok felaket bir hastalık aslında. Motor nöronlarını e, öldürüyor insanın beyninde ve giderek e, hareket kabiliyetine hatta nefes alma e, imkanını filan e, sona erdiriyor. E, dertli bir şey. E, 1943 doğumlu Sam Shepard Bob Dylan'dan iki yaş daha genç. Yani bir de hem Sam Shepard'la hem Bob Dylan'la e, arkadaşlığı da işbirliği de olmuş olan e, Patti Smith'ten söz etmek istiyoruz. O da e, Bob Dylan'dan 5 yaş daha küçük. Bunlar aynı kuşağın insanları sayılabilir. Birkaç bir şey de çalacağız. Fakat e, ben sizin sözünüzü kesmiş oldum aslında. İsterseniz siz sözünüzü bitirin ve ilk şarkı yerine benim düşüncem programa hatta konuşmada da önce bir Sam Shepard diyaloğuyla bir filmden bir diyalogla girmek ve sonra bu filmin ne olduğunu biraz anlatmaktı. E, siz isterseniz lafı toparlayın sonra da bu diyaloğa e, bir kulak verelim. Evet tabii tasarlamadığımız için son andaki <laughs> teknik aksaklıktan dolayı e, bildiğimiz noktadan e, biz de sohbete dahil olduk hocam. E, tam da e, Rolling Thunder Review hakkında konuşmaya başlamıştık ki e, siz nihayet bağlandınız. E, geçen hafta e, Zamanlar Değişirken'in son e, anonsuna e, Mahir davet etmişti beni ve ben de Rolling Thunder Review üzerine e, düşündüklerimi aktarmıştım. Gerçekten benim için e, Dylan e, diskografisini ele aldığımızda çok e, önemli, öne çıkan e, bir konser, e, bir turne hikayesi aslında. E, 57 e, konser vermişler fakat tek bir bootleg var. E, o tek bootleg'de e, bu işte Sony müziğin çıkardığı e, Bob Dylan e, bootleg series ismindeki o dizinin beşinci albümü olarak e, yayınlanmış iki CD'lik. Bu iki CD'lik e, albüm kartonetinde de sizin de Twitter hesabınızdan paylaştığınız gibi e, Sam Shepard'ın da afişlerde olduğunu görüyoruz. E, albüm kartonetinde e, turneye dair e, doyurucu bir yazı var. Larry e, Ratso Slowman imzalı 2002 e, yılında kaleme aldığı bir yazı. E, fakat bu yazı içeriğinde Sam Shepard'a rastlayamadık. E, ancak e, <clears throat> afişlerde Sam Shepard'ın e, fotoğrafına da yer veriliyor ve aslında Sam Shepard'ın turneye e, dahil olma süreci Bob Dylan'ın daha önce İngiltere turnesinde yaptığı gibi e, bu turneyi de bir e, film olarak e, tarihe nasıl diyelim e, aktarmak, aktarmak nakşetmek ve e, dönemin e, önemli e, oyun yazarlarından e, biri Sam Shepard ile e, bu sebeple bir anlaşma yapıyorlar ve turneye dahil oluyor e, benim e, bildiğim kadarı ile. Evet aslında turne listesinde Sam Shepard'ın isminin olmaması doğrusu biraz ayıp da olmuş adama. Niye öyle olmuş gözden mi kaçmış bilemiyorum ama e, Bob Dylan'ın daha önce mesela bir albümünde çok uzun zamandan beri tanıdığı ve birlikte çaldığı müzisyenlerden bir tanesinin adını kendi el yazısıyla yanlış yazdığı filan adamın adını <laughs> yanlış biliyor soyadını. E, düşünülürse böyle şeyler belki biraz vakayı eden diye de düşünülebilir. E, bu Rolling Thunder Review e, türmesinin Akif senin de dediğin gibi filminin e, senaryosunu Bob Dylan'la birlikte yazıyorlar Sam Shepard. Fakat Sam Shepard bir yandan da türmede bir günlük tutuyor. Ve bu günlükler de daha sonra 1978 senesinde bir kitap olarak çıkıyor. Bunların ben fotoğraflarını Twitter sayfasına koydum. Programdan önce zamanlar değişirken ya da Dylan Attı'ya açık radyo etiketlerinden bakılabilir. Peki isterseniz aslında o zaman şu Sam Shepard ile girelim. Çünkü adamın e, tiyatrocu ve sinemacı olarak e, ta, e, bir haklı bir ünü var. E, 1991 senesinde çekilmiş e, bir filmden e, benim hoşuma giden e, küçük bir konuşma. Önce bunu dinleyelim isterseniz. Have you seen a book around here? A book? No, Oh, there you go. Here it is. Must be an important book. The Stranger by Camus. Hmm. Have you heard of it? No. That's amazing. You haven't heard of Camus? <laughs> no, why should I have? Sartre. Have you heard of him? Oh, yeah, you mean the existentialist guy everybody wears black and drinks? Espresso? You should give it a try. Maybe I will. Bu konuşma e, Sam Shepard'ın canlandırdığı e, karakterle Julie Delpy'nin çok genç yaşlarında canlandırdığı bir karakter arasında geçiyor. E, Max Frisch'in bir romanından uyarlanmış Homo Faber e, isimli romandan e, İngilizce adı Voyager e, yolcu ya da gezgin falan denilebilir. Teneke Trampet filminden bildiğimiz yönetmen Volker Schlondorf'un bir eseri. 1990'larda seyrettiğim filmler içinde bende iz bırakan filmlerdendi. Bu program için yeniden e, seyredince o kadar da aslında iyi bir film değilmiş diye düşündüm ama bir tür e, eski Yunan e, trajedilerini andıran e, bir filmde e, Sam Shepard'ın aslında öne çıkan e, güzel bir rolü var. Öyle başlamış olduk. E, şimdi isterseniz biraz bu Rolling Thunder Review e, konusuna dönelim mi? Yani şans eseri iki haftadır biz bu Rolling Thunder Review çalıyorduk. E, şimdi de Rolling Thunder Review'da e, bu karavan içinde bu insanlarla birlikte e, seyahat etmiş olan e, Sam Shepard'ı anmak durumu denk geldi. Evet, e, az önce e, şeyden de bahsettik. Bu albüm e, kartonetinde işte Credits dediğimiz albümde turnede e, emeği geçen müzisyenlerin isimlerinin yer aldığı kısımda ismi yazmıyor dedik. E, ama bu şey de olabilir. E, iki CD dolayısıyla e, turne boyunca e, kaydedilen performanslardan seçkilerin yer aldığı bir e, toplama olduğu için o seçkiler e, arasında Sam Shepard'ın belki de e, katkısı olmadığı, bulunmadığı konserlerden e, seçildiğini söyleyebiliriz. Böyle bir e, açıklaması olabilir bu durum. E, tamam. E, biz de öylece kabul edelim. Thunder, e, Rolling Thunder Review, e, Review pardon, e, 1975 e, senesinde başlamış. 1976 senesinde yaklaşık e, 6-7 aylık bir e, turne sonucunda bitmişti. E, şimdi önceki hafta da çaldığımız ama e, yeniden çalmaya değen değer bu Rolling Thunder Review turnesinden Bob Dylan'dan bir şarkı dinleyelim. Tangled Up in Blue. Early one morning, the sun was shining. She was lying in bed, wondering if she changed at all, if her hair was still red. If folks, they said their lives together sure was gonna be rough. They never did like Mama's homemade dress. Papa's bank book wasn't big enough. And he was standing on the side of the road, rain falling on his shoes. Heading out for the East Coast, Lord knows he paid some dues. Getting through tangled up in blue. She was married when they first met, soon to be divorced. He helped her out of a jam, I guess, but he used a little too much force. And he drove that car as far as they could, abandoned it out west. Splitting up on a dark that night, both agree on it was best. And she turned around to look at him as he was walking away saying over her shoulder, we'll meet again someday on the avenue, tangled up in blue. He had a job in Santa Fe, working in an old hotel. But he never did like it all that much, I one day he just went to hell. So he drifted down to New Orleans, lucky not to be destroyed. Where well, he got him a job on a fishing boat docked outside Delacroix. But all the while he was alone, the past was close behind. He seen a lot of women, but she never escaped his mind, and he just grew tangled up in blue. She was working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlights, so clear. And later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there right beside my chair, said, Don't tell me, let me guess your name. I muttered something underneath my breath. She studied the lines on my face. Must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Tangled up in blue. I lived with them on Montague Street in a basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Well, he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it all came crashing down, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was keep on keeping on like a bird that flew, tangled up in blue. So now I'm going on back again. I got to get to them somehow. All the faces we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are truck drivers' wives. Don't know how it all got started. I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Tangled up in blue. Tangled Up in Blue dinledik Bob Dylan'ın sesinden. Rolling Thunder Review e, kayıtlarından biriydi. Biz de e, bu turne paralelinde ama aslında Sam Shepard ve e, Bob Dylan e, ilişkisi üzerinden bir nevi anma programı yapıyoruz. Mikrofonun e, diğer ucunda telefonda Güven Güzeldere. Evet, e, bu sesler radyosunu yeni açanlara yakın gelmediyse e, kayyım atandı diye bir eski yapmıştık. <laughs> e, Baral ve Akif Burak e, stüdyoda e, programa katılıyorlar. E, Mahir ve Altuğ bugün yoklar. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl e, programındasınız. Canlı yayında 94.9 FM e, Açık Radyo'dayız. Ee, geçen hafta e, hayatını kaybeden Sam Shepard'la Bob Dylan'ın arkadaşlığından yola çıkarak bir anma programı yapıyoruz. Ee, Bob Dylan e, Sam Shepard'ı yalnızca bu Rolling Thunder Review e, turnesine katmakla kalmıyor. Birlikte bir tane de şarkı yapıyorlar. Tek bir şarkı aslında hayatta yaptıkları, birlikte yaptıkları tek bir şarkı. 1986'da yayınlanan Knocked Out Loaded albümünde yer alıyor. Daha oraya gelmediğimiz için e, bu albümü çalmış değiliz. Henüz Bob Dylan kronolojisinde 1976 senesine ancak e, zor bela e, vardık. Neredeyse program başlayalı iki sene olduktan sonra. E, Brownsville Girl e, şarkının adı. Uzunca da bir e, Şarkı e, hoş da bir hikayesi var. E, yeri geldiği zaman daha uzunca da herhalde bahsediyor olacağız. Ama e, şimdi Sam Shepard'la Bob Dylan'ın arkadaşlığı anısına bu birlikte yazdıkları, daha doğrusu sözlerini birlikte yazdıkları şarkıyı Bob Dylan'dan dinleyelim. Brownsville Girl. I wish I could remember that movie just a little bit better. All I remember about it was that it starred Gregory Peck. He was shot down in the back by a hungry kid trying to make a name for himself. Townspeople wanted to crush their kid down and string him up by the neck. Well, the sheriff beat that boy into a bloody pulp. as a dying gunfighter lay in the sun and gasped for his last breath. Turn him loose, let him go, let him say he outdrew me, fair and square. I want him to feel what it's like to every moment face his death. Well, I keep seeing this stuff and it just comes rolling in. And it blows right through me like a ball Jane. You know, I can't believe we've lived so long and are still so far apart. Your memory keeps calling up to me like a rolling train. I can still see the day that you came to me on the painted desert in your busted down Ford and your flat on heel never figure out why you chose that particular place to meet. Ah, but you were right, it was perfect as I got in and behind the wheel. We drove that car all night into San Antonio. And we slept near the Alamo. control. And then we headed out towards Amarillo. Rushing down where Henry Porter used to live, he owned a wrecking lot outside of town. We could see Ruby in the window as we come rolling up in a trail of dust. She said, Henry's not here, he took off, but you all can come in and stay a while. Well, she told us times were tough, but we never knew just how bad off she was. You know, she would change the subject every time money came up. You know, her eyes were filled with so much sadness, she was so disillusioned with everything. She said, even the swap meets around here are getting pretty corrupt. How far y'all going? Ruby asked us with a sigh. We're going all the way till the wheels fall off and burn. Till the sun heals the pain, and the seat covers fade, and the water moccasin dies. But Ruby just smiled and said, Oh, you know, some babies never learn. Well, I keep trying to remember that movie, though, and it does keep coming back. But I can't remember what part I played or who I was supposed to be. I ah. show me how. Well, I'm standing in line in the rain to see a movie starring Gregory Peck. Oh, yes, I am, but it's not the one that I had in mind. He's got a new one out now. You know, he just don't look the same. But I see him anyway, and I stand in line. stand, they'll get. happens at all. And everything that's happening to us seems like it's happening without our consent. But we're busy talking back and forth to our shadows on an old stone wall. Oh, you got to talk to me now, baby. Tell me about the man that you used to love. And tell me about your dream. Just before the time you passed out. Oh, yeah tell you about the time that our engine broke down and it was the worst of times. Tell me about all the things I couldn't do nothing about. There was a movie I seen one time and I think I sat through it twice. I don't remember who I was though or what part I played. All I remember about it there was a stunning Gregory Peck, but that was a long time ago, <laughs> and it was made in the shade. Sam Shepard'la birlikte yazdıkları epik parça 11 dakikalık Brownsville Girl Bob Dylan seslendirdi. Aslında... Bu akşamın evet üçüncü parçasıydı <laughs> aslında bakınca evet. programın 21.38 olduğunu düşününce zamanın e, geldiğimiz yere. Pardon sözünü kestim. Yok hayır aslında uzun bir şarkı radyoda evet. çalmak adına ama Sam Shepard ile birlikte yazılmış olması nedeniyle çalınması e, hayati önem arz ediyordu program kesinlikle. Kesinlikle. Evet doğru yani programın herhalde en merkezi şarkısı bu. Madem Sam Shepard'la Bob Dylan'ın arkadaşları üstünden bir program yapacağız dedik. Birlikte yazdıkları tek şarkı. Şimdi biraz da aslında isterseniz Patti Smith'ten bahsedelim. Çünkü e, şair, müzisyen ve ressam Patti Smith e, dediğim gibi e, bunlar hep aynı kuşaktan eski toprak diyebileceğimiz artık insanlar <laughs> Sam Shepard'da, Bob Dylan'da. Ee, hem Sam Shepard'la hem Bob Dylan'la arkadaşlığı ve ayrıca müziksel olarak da müzikal olarak da işbirliği var ki nitekim birazdan bir Patti Smith Sam Shepard e, icrasını birlikte dinleyeceğiz. Fakat tanışmalarının da hoş bir hikayesi var. E, bu hikayeyi de e, Akif buldu çıkarttı. Akif sen anlat istersen. Ee, evet tabi. Ee Patti Smith'in e, bir anlamda biyografisi ya da hayatının belli dönemine e, kendi kalemiyle ışık tuttuğu Just Kids isimli e, Türkçe'ye de Çoluk Çocuk ismiyle çevrilen ve Domingo yayınlarından e, <clears throat> okuyuculara ulaşan bir e, kitap var ve bu kitapta e, aslında kitap daha çok Patti Smith'in e, Robert e, Mapplethorpe ile olan ilişkisi üzerine e, kurgulu fakat e, Sam Shepard da e, kitabın e, bir kısmında e, karşımıza çıkıyor. Tanışma hikayeleri şöyle enteresan. E, Todd Rundgren e, Patti Smith'i bir konsere davet ediyor. E, Holy Model Rounders isimli bir grubun konseri ve o konserde e, Sam Shepard ile tanışıyor sahne arkasında. E, ve Sam Shepard kendisini e, grubun davulcusu Slim Shadow olarak tanıtıyor. E, ve e, arkadaşlıkları bu sayede başlıyor. E, Sam Shepard olduğunu ise e, daha sonra e, bir restoranda karşılaştıkları arkadaşı e, sayesinde e, öğreniyor Patti Smith. E, arkadaşının ismi Jackie Curtis. E, e, restoranda Sam Shepard ve e, Patti Smith'i yemek yerken görünce senin e, Sam Shepard'la ne işin var e, diye kenara çekiyor Patty'yi. Patty'nin tabii haberi yok. E, <laughs> Sam Shepard diye birini de tanımıyor. E, bu adamın adı Slim e, diyor. Sam Shepard falan değil. Hayır diyor bu e, bahsettiğin adam e, Broadway'in en havalı oyun yazarlarından biri diyor ve o şekilde e, masaya dönüyor ve Sam güzel isim <laughs> diye e, bir anlamda gerçek kimliğini öğrendiğini ifade ediyor. Adın sen mi diye sorduktan sonra gayet cool bir şekilde dondurma niye Petty Lee diye de e, <laughs> ters bir cevap alıyor Sam Shepard'dan. Daha sonra kitabın e, kitap kitapta Sam Shepard'ı ne kadar önemsediğini görüyoruz Patti Smith'in. Hatta e, Sam Shepard'ın ölümünün ardından e, uzun ve hisli bir yazı da kaleme almış Patti Smith. Onu da e, isterseniz Twitter sayfasından paylaşalım. E, e, evet, New Yorker'da evet. e, güzel bir yazı yazmıştı. Onu da paylaşalım sahiden. Sam Shepard sahiden çok verimli bir adam. Yani hem e, çok önemli ödüller kazanmış hayatı boyunca. Tiyatro için Pulitzer ödülü mesela 1979'da. E, Penn ödülünü kazanmış. Amerika'nın en önemli oyun yazarlarından demiş New York e, dergisi onun hakkında 44 tane oyun yazmış. E, bunun yanı sıra pek çok e, kısa hikayesi, denemeleri, hatıraları filan da var. ama işte böyle biraz Patti Smith gibi beş parmağında beş marifet olan bir adam. Müzisyenlik de bunun içinde. Nitekim şimdi e, ses kaydı iyi olmasa da e, çünkü ancak e, YouTube'dan bir canlı yayından bulup indirebildik ee, yalnızca 5 sene önce e, İrlanda'da Dublin'de Abbey e, tiyatrosunda Patti Smith'in sahnede Sam Shepard'la birlikte e, söylediği bir şarkıyı dinleyeceğiz. Sam Shepard e, gitar çalıyor. E, Patti Smith'i de vokalde ve gitarda duyacaksınız. E, 2012 senesinden Until the End of the World. Thank Dublin'den bir canlı kayıtlı dinlediğimiz parça Until the End of the World. Burada gitarda Sam Shepard, yine gitar ve vokalde de Patti Smith'i dinledik. Bu da tarihi bir kayıttı sanımca. Evet aslında yani müziğin e, kalitesi hiç iyi değil e, özür diliyoruz ama e, burada programın odağını bir anla e, e, olarak e, belirledik. Dolayısıyla bulabildiğimiz kötü bir e, müzikal e, kalite kayıt da olsa e, çalmak istedik Patti Smith ile Sam Shepard'ın birlikte sahnede yer aldığı bir icraydı. E, Sam Shepard için müzik e, ve tiyatro eleştirmenleri Amerika'nın duygusal çoraklığının e, ulusal şairi demişler. E, sahiden de öyle. Filmlerinde de böyle bir e, biraz tekinsiz, biraz çorak e, durumları anlatan bir hal hep vardı. Ben e, en azından öyle düşünmüşümdür. İlginç bir e, kişilik olduğu açık e, Bob Dylan'la ve Patti Smith'le arkadaşlığı eksininde anlatmaya gayret ediyoruz. Programın sonuna gelirken ve Patti Smith demişken bir de e, Bob Dylan'la Pat İsmet'in birlikte e, icra ettikleri bir şarkıyı dinleyelim isterseniz. 1995 senesinde bir canlı kayıt. E, yine çok e, kaliteli bir e, ses durumu olduğunu söyleyemeyiz ama e, daha iyisini bulamadık. E, bulabildiğimiz e, en iyisi. Burada da Pat İsmet bir müzisyen olarak e, Bob Dylan'dan hiç geri kalır tarafı olmadığını aslında e, bu icrada ispat ediyor. E, 1995 senesinden Dark Eyes 1995 yılında New York'ta verdikleri bir konserde Bob Dylan ve Patti Smith'i birlikte dinledik. Dark Eyes. Evet 94.9 Açık Radyo'da Zamanlar Değişirken'in e, stüdyosunda... E, yandan çarklı zamanlar değişirken. <laughs> Her iki e, yandan da çarklı. <laughs> programın e, 8 komşusu ve 10 komşusunun e, programcıları olarak eşlik ettik. Sam Shepard e, parantezine Önde, evet. e, aldık diyelim programı. E, bir iki not aktaralım. Zira vaktinin de sonuna geliyoruz. E, bu e, Roland Thunder Revue e, için e, daha doğrusu turnenin filmini çekmek için dahil olduğu e, e, proje demek lazım belki de bu. Çünkü çok kapsamlı bir ekip, e, çok müthiş bir e, ilişkiler yumağı Rolling Thunder Revue. 78 yılında yayınlanan e, Renaldo ve Clara isimli filmde e, yer alıyor. Ağırlıklı olarak footage e, görüntüler üzerinden. E, bu e, filme dair ve bu birlikteliğe dair aktardığım notları Sean Williamson, Bob Dylan'in Amerika isimli e, kitabından cımbız hazırladık sizler için. E, bu e, filme ilişkin Bob Dylan'ın e, görüşlerine de kitapta yer verilmiş. Aslında e, Bob Dylan'ın daha çok e, Avrupa sinemasına olan e, tutkusunu yansıtmak istediği bir film. Fakat sonradan e, anlaşılıyor ki filmin bir kısmı improvize, e, Sam Shepard tarafından improvize bir şekilde, doğaçlama bir şekilde e, kaydedilmiş ve tam olarak e, hedefledikleri ya da Bob Dylan'ın e, hedeflediği e, filme ulaşılabildiğini söylemek mümkün değil. Ortaya bir müzik filmi çıkmamış neticede. Bob Dylan da bununla ilgili e, insanlar benim yer aldığım bir film e, görmek için sinemaya gittiğinde e, bir müzikal e, beklentisiyle gidiyor ama alakası yok gibi bir yorum yapmış filmle ilgili verdiği bir röportajda yine de şöyle bir bakmaya değer diyelim. E, en azından tarihi önemi açısından e, programın sonuna geldik. E, kapatıyoruz. E, bir parçayla e, veda edeceğiz. E, Pat İsmet'e bir e, selam göndermek için Akif'in seçtiği Smells Like Teen Spirit icrasını e, en azından e, baş kısmını dinleyeceğiz. Fakat çıkmadan önce e, ben e, teşekkürleri ileteyim. Öncelikle e, stüdyoda beni yalnız bırakmayan, daha doğrusu ben telefondan bağlanırken stüdyoyu devralan Varol Ünel ve Akif Burak Atlak e, seslerini dinlediğiniz son bir saattir kendilerine müteşekkiriz. Çok teşekkür ediyorum. E, teknik masada bize yardımcı olan Berhem Baltaş'a da teşekkür ediyorum. E, bu hafta 3 program destekçimiz birden var. Süleyman Bulgu, Zübeyde Bulgu ve Erol Turan. E, hepsine çok teşekkür ederiz. E, son olarak da pek çok pazar akşamı bize e, teknik masada yardımcı olan Selahattin Çolak e, ve şu anda eşi e, olan Dilşat İpek bugün itibariyle saat 17 itibariyle dünya evine girmiş vaziyetteler. Kendilerine de çok çok çok e, tebriklerimizi buradan ileterek e, ömür boyu mutluluklar diliyoruz. E, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere diyorum ben. Benden hoşçakalın. Ee, biz de veda ederken neden Patti Smith'ten Smells Like Teen Spirit e, anons edeceğimizi de söyleyelim. E, şarkı 2007 tarihli Patti Smith albümü 12 içinde yer alan bir e, Nirvana yorumu, bir Kurt, Kurt Cobain e, yorumu ve Sam Shepard bancosuyla e, bu yorumda kayıtta yer alıyor. E, o nedenle e, anma programının kapanışı için belki de e, güzel bir seçki olacak sizler için. E, ben de bu şekilde veda edip son sözü Varol abiye bırakayım. Evet ben de e, Berhem'le Robbie Lyntyre'ın yer değiştirdiğini şimdi Robbie ile programı kapattığımızda ekleyeyim. Güven Hoca onu göremiyor tabii ki ve hepinize iyi akşamlar dileyim. to lose and to pretend she's overboard.